Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 7, 1304 Ang pagkamatay ni Pope Benedict XI. Siya ang pangisang daan at siyamnaput apat na Santo Papa na naluklok noong October 27, 1303. Sinasabing nilason ang Santo Papa nang makakain ito ng sirang igos na inilagay sa kanyang pagkain ng mga sumasalungat. Sa isang taong panunungkulan ni Pope Benedict XI, na isaayos niya ang sigalot sa pagitan ng simbahan at ng hari ng France na si Philip IV. Sa kabila naman ng kababaang loob na ipinakita ng Santo Papa, marami pa rin ang may lihim na galit sa kanya na isa sa naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.